Pirmoji Samuelio knyga, 14 skyrius. Kartą Sauliaus sūnus Jehonatanas kalbėjo jaunuoliui, savo ginklanešiui. Eikime prie Filistinų įgulos, kuris stovi anoje pusėje. Savo tėvui jis nieko nesakė. Saulius buvo apsistojęs prie Gibėjos po granatmedžių Migronę ir su juo buvo apie šešis šimtus vyrų. Ahija, sunus Ikabodo brolio Ahitubo, sunaus Finehaso, sunaus Šilojo, kunigo Elio, nešiojo efodą. Žmonės nežinojo, kad Jehonatanas išėjo, prie tarpeklio, per kurį Jehonatanas turėjo pereiti, kad pasiektų Filistinų įgulą, buvo smailios uolos vienoje ir kitoje pusėje. Viena vadinosi Bocecas, o antroji Senė. Viena kyšojo šiaurėje, priešais Michmašą, o antroji pietuose, priešais Gibėją. Jehonatanas tarė jaunuoliui, kuris nešiojo jo ginklus. Nueikime prie šitų neapipjausytųjų įgulos. Gal viešpats mums padės? Juk viešpačiui nesunku išgelbėti per kelis žmonės, kaip ir per daugelį. Jo ginklanešys jam atsakė, daryk visą, kas yra tavo širdyje eik ten, o aš eisiu su tavimi, kur tu panorėsi. Jehonatanas tarė, mes nuėję pas tuos vyrus, jiems pasirodysime. Jei jie mums sakys, palaukite, kol mes pas jūs ateisime, tai mes stovėsime savo vietoje ir neisime prie jų. O jei jie sakys, užlipkite pas mus, tai mes užlipsime, nes viešpats bus juos atidavęs į mūsų rankas ir tai bus mums ženklas. Ir jie pasirodė filistinų įgulai. Filistinai sakė, Žiūrėkite, hebrajai išlenda iš plyšių, kuriuose jie buvo pasislėpę. Filistinų įgulos vyrai šaukė Jehonotanui ir jo ginklanešiui, sakydami – užlipkite pas mus, mes jums kai ką parodysime. Tuomet Jehonatanas tarė savo ginklanešiui, lipk paskui mane, nes viešpats juos atidavė į Izraelio rankas. Jehonatanas lipo, kabindamasis rankomis ir kojomis, o jo ginklanešys sekė paskui jį. Filistinai krito prieš Jehonataną, o jo ginklanešys juos pribaigdavo. Pirmojo puolimo metu, kurį įvykdė Jehonatanas ir jo ginklanešys, žuvo apie 20 vyrų plotę, kurį per pusę dienos galima suarti su pora jaučių. Kilo panika stovykloje, laukuose ir tarp visų žmonių būrei, naikinę kraštą, taip tirtėjo, kad net žemė ėmė drebėti. Visus apėmė didelę baimę. Benjamino gibėjos stovykloje Sauliaus sargybiniai pamatė, kad filistinai pakriko ir lakstė į visas puses. Saulius įsakė vyrams, suskaičiuokite ir pažiūrėkite, kas išėjęs iš mūsų, Suskaičiavus, pasirodė, kad nėra Jehonatano ir jo ginklanešio. Tada Saulis įsakė Ahijai, atgabenk Dievo skrynę. Tuo metu Dievo skrinė buvo pas Izraelitus. Kol Saulis kalbėjo su kunigu, triukšmas Filistinų stovykloje augo. Tada Saulius tarė kunigui, atitrauk savo ranką Saulius ir visi jo žmonės susirinko ir išėjo į mūšį. Ten buvo labai didelė sumaištis ir filistinai žudė vienas kitą. Hebrajai, kurie anksčiau buvo pas filistinus ir kartu su jais atėjo į stovyklą, prisidėjo prie izraelitų, kurie buvo su Sauliumi ir Jehonotanu. Taip pat ir tie izraelitai, kurie buvo pasislėpę Efraimo kalnuose, kai išgirdo, kad filistinai bėga, persekiojo juos, kovodami. Taip viešpats tą dieną išgelbėjo Izraelį. Kova nusitėse net iki Bet Aveno. Izraelio vyrai tą dieną buvo pavargę, nes Saulius prisaigdino žmonės, sakydamas, prakeiktas te būna tas vyras, kuris valgytų iki vakaro, kol aš atkeršysiu savo priešams. Todėl niekas nelėtė maisto. Žmonės nuėjo į mišką ir rado medaus ant žemės. Žmonės įėję į mišką matė varvantį medų, tačiau ne vienas neragavo jo, nes bijojo prakeikimo Jehonatanas negirdėjo, kaip jo tėvas prisaigdino tautą. Jis lasdos galu pakabino medaus ir pakėlė ranką prie savo burnos. Ir jo akis nušvito. Vienas iš žmonių tarė, tavo tėvas prisaigdino tautą, sakydamas, prakeiktas te būna tas vyras, kuris šiandien valgytų. Ir žmonės buvo išsekę Jehonatanas atsakė, mano tėvas pridarė bedos žemėje. Žiūrėkite, kaip nušvito mano akis, kai paragavau truputį medaus. Jei šiandien žmonės būtų sočiai pavalgę iš priešo grobio, kurį rado, jie būtų išžudę daug daugiau filistinų tą dieną jie naikino filistinus nuo Michmašo iki Ajalono ir žmonės buvo labai išsekę. Jie griebė avis, jaučius ir karves, pjovė ant žemės ir valgė su krauju. Sauliui buvo pranešta, kad žmonės nusideda viešpačiui, valgydami kraują. Jis tarė, jūs nusikaltote, atriskite man didelį akmenį. Ir Saulius įsakė, atveskite visus jaučius ir avis čia, papjaukite ir valgykite, kad nenusidėtumėte viešpačiui, valgydami kraują. Visi žmonės atvesdavo savo jaučius tą vakarą ir ten papjaudavo. Saulius pastatė viešpačiui aukurą Tai buvo pirmas aukuras, kurį jis pastatė viešpačiui. Saulius sakė, pulkime filistinus naktį, plėškime iki ryto ir nepalikime jų ne vieno gyvo. Jie atsakė, daryk, kaip tau atrodo tinkama. Tada kunigas tarė, artinkimės čia, prie Dievo, Tuomet Saulius klausė viešpaties, ar man pulti Filistinus, ar atiduosi juos į Izraelio rankas. Bet viešpats jam neatsakė tą dieną. Saulius įsakė, susirinkite čia visi vyresnieji ir išsiaiškinkime, kas šiandien nusikalto. Prisiekiu, kaip gyvas viešpats, Izraelio gelbėtojas, nors tai būtų ir mano sūnus Jehonatanas, jis turės mirti. Tačiau ne vienas žmogus nieko neatsakė. Tada jis tarė visiems izraelitams, jūs būkite vienoje pusėje, o aš ir mano sūnus Jehonatanas būsime kitoje pusėje. Žmonės atsakė Sauliui, daryk, kaip tau atrodo tinkama. Tuomet Saulis kreipėsi į viešpatį, Izraelio dievę, duok ženklą. Jehonatanas ir Saulis buvo apkaltinti, o tauta pripažinta nekalta. Saulis tarė, meskite burtą tarp manęs ir mano sūnaus Jehonatano. Kaltė krito Jehonatanui. Saulius klausė Jehonotano, pasakyk, ką padarei. Jehonotanas jam atsakė, aš paragavau medaus, pasikabinęs lasdos galu. Ir štai aš turiu mirti. Saulius tarė, tegul Dievas padaro man tai ir dar daugiau, nes tu, Jehonatanai, tikrai mirsi. Ir tauta sakė Sauliui, Argi Jehonatanas, laimėjęs Izraeliui išgelbėjimą, turėtų mirti? Jokių būdu. Kaip viešpats gyvas, ne vienas plaukas nenukris nuo jo galvos. Juk šiandien jis veikia kartu su Dievu. Taip žmonės išgelbėjo Jehonataną iš mirties. Saulius nebepersekiojo Filistinų ir filistinai sugrįžo į savo vietas. Saulius įsitvirtinęs karaliumi Izraelyje kariavo su visais savo priešais, su Muabu, Amonitais, Edomu, su Sobos karaliais ir Filistinais. Prieš ką jis pasukdavo, ten laimėdavo. Jis surinko kariuomenę ir nugalėjo Amaleką išgelbėjo Izraelį iš rankos tų, kurie jį plėšė. Sauliaus sūnus buvo Jehonatanas, Išvis ir Malkišuva, o jo dviejų dukterų vardai vyresniosios Meraba ir jaunesniosios Mikalė. Sauliaus žmona buvo Ahinuama, Ahimaaco duktė. Jo kariuomenės vadas buvo Abneras, Sauliaus dėdės Nero sūnus. Sauliaus tėvas buvo Kišas, o Abnero Neras, Abėlio sūnus. Per visas Sauliaus dienas vyko smarkus karas su filistinais. Pamatęs tvirtą ir narsų vyrą, Saulius paimdavo jį savo.